الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد <clears throat> Aujourd'hui on commence le cours 31 dans l'explication du livre يعني الأدلة الشرعية لكشف التلبيسات الحزبية على المجتمعات الإسلامية et c'est une réfutation du, de la démocratie et on explique les méfaits de la démocratie dans ce livre c'est écrit par le cheikh Hassan ibn, ibn Qasim al-Raymi et on est rendu à, à la note ou l'objection numéro 3 dans le chapitre qu'on est en train d'expliquer maintenant c'est une réfutation détaillée des paroles de Abdul Majid al-Zindani au Yémen, ok Et lui, il s'est présenté aux élections, puis il fait partie du, du parti islamiste des Ikhwan là-bas. Donc, dans la cassette qu'il a, a faite, Al-Intikhabat wa shab cest c'est-à-dire les élections et la volonté de, de, du peuple, il a, il a parlé d'un autre point, parmi les points qu'il a expliqué. Il a, il a parlé euh, d'un point qui dit قال واتفق علماء الإسلام على أن الخليفة لا يكون خليفة لا يكون خليفة إلا بالبيعة العامة ببيعة العامة مش ببيعة الخاصة euh, il dit que les ulama sont d'accord, les ulama de l'islam sont d'accord que le khalifa il ne il peut pas être euh, euh, peut pas être euh, un khalifa excepté avec une bay'a qui est générale il peut pas être une, une euh, il peut pas être euh, un khalifa uniquement avec la, la bay'a qui est spécifique ou faite par, donnée par un groupe spécifique, il faut que ce soit une bay'a qui est générale. Et le chef il répond à ça, il dit قلت قد بينت مقصودك من البيعة العامة والخاصة بقولك قبل هذا كان المسلمون يقولون المؤهل لقيادة البلاد لا يعرفه عامة المسلمين عامة الناس فمن يعرفه قالوا الخاصة أهل الحل والعقد فأهل الحل والعقد هم يختارون ولي الأمر وأسموها ببيعة الخاصة آه، وقاسوا على ذلك ببيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة فكانت بيعة بيعة خاصة فكانت بيعة خاصة ثم تتبعها البيعة العامة من الأمة وسميت للبيعة العامة أقول إن نقلك, إن نقلك لهذا الاتفاق ليس عليه دليل فمن هؤلاء العلماء الذين اتفقوا على ذلك بل العلماء على خلاف ذلك فإن البيعة تنعقد عندهم ببيعة أهل الحل والعقد لأولي الأمر التي اصطلحت عليها ببيعة الخاصة كما تقدم ذلك le cheikh il explique il dit que euh, il dit Tu as expliqué ce que tu voulais dire par la bai'a générale et la bai'a spécifique euh, ou particulière dans, dans ta parole. Qu'est-ce que tu avais dit avant ça dans la cassette quand tu as dit que les musulmans, euh, ils disent que la personne qui est apte à être dirigeant d'un pays musulman, c'est euh, pas les gens en général qui le connaissent. Donc qui est-ce qui le connaît Il a dit ce sont les gens spécifiques, c'est-à-dire les gens de al-hil euh, wal-aqd. Donc, il dit que les gens de Al-Hill et Wal-Aqd, ce sont euh, eux qui vont choisir Wali al-Amr. Et ça, cette bay'a, on l'appelle la bay'a particulière. Et ils ont fait un qiyas à partir, ils ont fait une analogie de, la qiyas de Abu Bakr lorsqu'il a été choisi comme khalifa lorsqu'ils étaient dans un endroit qui s'appelait Saqifa de Bani, et donc ils ont fait une, une, euh, une analogie entre ça et cette bay'at, et ils ont dit que ça c'est la bay'at particulière, c'est-à-dire la bay'at de Ahlul Hill wal Aqd, puis il a rajouté qu'il faut qu'elle soit suivie par la suite par la bay'at qui est générale, qui est la, la de toute la Ummah. Puis ils ont appelé cette bay'at-là la bay'at générale. Donc ils ont dit que le dirigeant ne va pas être un dirigeant, excepté s'il est choisi par la Ummah au complet, après que la euh, Ahl al-Hil wal-Aqd l'ait accepté ou lui ait donné la bay'at. Donc c'est comme si Al-Zindani il dit qu'il y a deux bay'at, une bay'at particulière, puis après il y a la bay'at qui est faite par tout le peuple, puis il dit que, il dit que celle qui compte c'est celle qui est donnée par tout le peuple ou toute la Ummah en général. Euh, le cheikh il dit, euh, Cheikh Muqbil il a un, un point ici en, en, en note, en, en, bas de page, il dit قال الشيخ مقبل مع أن, البيع آه، مع أن بيعة السقيفة التي حصلت لأبي بكر رضي الله عنه تدل, أنه تدل على أنه لا يلزم أن يرضى جميع الناس بل لا كل أهل الحل والعقد لأن أبا بكر لم يوافق عليه كل أصحاب السقيفة ابتداء الشيخ مقبل chef, يقول malgré que les gens qui, qui étaient présents à, à la, à la bay'a euh, de Saqifa Euh, lorsqu'ils ont donné la baie à Abu Bakr, cet événement-là prouve que c'est pas obligatoire que tout le monde soit satisfait de cette bai'a. Hein C'est pas obligatoire que tout le monde soit satisfait de cette bai'a. Puis, puis c'est pas non plus obligatoire que tous les gens de Ahlul Hill wal soient d'accord non plus. Parce que la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de Sahaba qui n'étaient pas d'accord au début de la bai'a pour euh, Abu Bakr, puis par la suite ils ont accepté. Donc ça c'est euh, la preuve c'est une preuve contre eux. Cet exemple qu'il mentionne, c'est une preuve contre eux en réalité. C'est pour ça que le chef il dit, euh, le fait que tu mentionnes cet exemple et que tu divises entre la en générale et la en particulière, il n'y a aucune preuve à ce sujet-là. Et en fait, il, dit, ramène-nous qui parmi les ulama ont, se sont mis d'accord sur ça. Et il dit, en fait, les ulama disent le contraire de ça. Hein, parce que la bay'a, <coughs> pour eux, c'est la bay'a de Ahlul Hil wal Aqd. Hein, c'est elle, c'est elle qui est la bay'a et c'est elle la seule bay'a qui est acceptée et sur laquelle tous les savants sont d'accord. Donc, euh, donc, il mentionne des paroles des ulama maintenant qui vont justifier et prouver que la bay'a qui est valable, c'est celle qui est donnée par أهل الحلم والعقد سلمى et il dit وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل الإمامة عندهم أئمة أهل السنة آه، ثبتت بموافقة أهل الشوكة عليها ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل, أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة فإن المقصود من الإمامة أن يحصل بالقدرة والسلطة أن يحصل بالقدرة والسلطة إذا بيع آه، بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما آه، فإن المقصود من الإمامة أن يحصل بالقدرة والسلطان فإذا بيع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما Donc, il mentionne par le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Minhaj al-Nubuwa, le volume 1 à la page 527, il dit que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit que à la question de, de, la dirigeance ou de la gouvernance pour les imams d'Ahl Sunnah, euh, elle est établie par le fait que les gens qui ont euh, l'autorité, euh, disons, qui ont une influence ou qui ont une importance euh, dans leurs opinions, dans leurs choix, et dans, qui ont la force dans cette, dans, dans qui ont la force à Shawka, eh ben ceux-là c'est par leur accord et c'est par leur accord que la bayra est affirmée et confirmée. c'est comme c'est lorsque ces gens-là sont d'accord pour que quelqu'un devienne imam, c'est là lorsqu'ils lui ont donné la bayra, c'est là qu'il devient l'imam. Parce que l'objectif, c'est quoi C'est de faire en sorte que lorsque cette personne va recevoir la bay'a, il aura l'autorité et la, et, la, et, la, force et la puissance. Donc, donc, du moment que les gens qui ont la force ou qui ont, euh, disons, qui ont, comment je pourrais dire, ashoka, ashoka, c'est quoi C'est comme une, euh, quelque chose qui est, qui est piquant là. <laughs> mais dans ce sens-là, ici, c'est quoi C'est les gens qui ont la, qui ont la, la capacité de, d'utiliser leur force pour faire quelque chose avec, soit pour euh, combattre autre chose. Ceux-là, du moment que ceux-là sont, mis d'accord autour d'un homme et que euh, et puis qu'ils lui ont donné la bay'a, c'est à ce moment-là qu'il devient l'imam. Et c'est lorsque ceux-là ont décidé que, euh, de lui donner la BA qu'il devient imam. Pourquoi Parce que si quelqu'un, si des, si c'est des gens qui n'ont pas cette euh, autorité-là ou qui n'ont pas ce respect-là, qui vont donner la BA à n'importe qui dans la rue, ça ne sera pas considéré comme étant un imam, même si, euh, comme par exemple si moi et toi et Murtar et Issa, ou nous ensemble on, se réunit, puis on décide de donner la BA à quelqu'un, ça, ça va pas, ça va, à, n'importe qui, ça va pas être considéré comme une BA Ça va pas être considéré comme une béa, parce que nous on n'est rien. On n'a pas de poids, on n'a pas d'autorité, on n'a rien. On n'a pas de, de c'est-à-dire personne va nous écouter, personne va nous prendre en, en, en référence. Donc ça c'est l'exemple que Ibn Taymiyyah il mentionne ici. Donc le Cheikh il dit وقال شيخ الفوزان حفظه الله تجب البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة عند تنصيبه إماما للمسلمين على الكتاب والسنة والذين يبايعون أهل الحل والعقد من العلماء والقيادة وغيرهم من بقية الرعية تبع لهم تلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء فلا تطلب البيعة من كل أفراد الرعية لأن المسلمون جماعة واحدة ينوب عنهم قيادتهم وعلماؤهم وهذا مما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة كما كانت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه ولغيره من ولاة المسلمين وليست البيعة في الإسلام بالطريقة الفوضوية المسماة بالانتخابات التي عليها دول الكفر من ومن قلدهم من دول العربية التي تقوم على المساومة والدعايات الكاذبة وكثيرا ما يذهب ضحيتها نفوس آه، نفوس بريئة والبيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف ويتحقق بها الأمن والاستقرار دون مزايدات ومنافسات فوضوية تكلف الأمة مشقة وعنة وسفك دماء وغير ذلك Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique euh, le, le point en fait. C'est ça, le shawka c'est les gens d'influence. Donc le chef Sauzan il dit, euh, il est obligatoire de donner la bay'a, euh, c'est-à-dire la, bai'a, et il, faut la donner sur l'écoute et l'obéissance. Il faut donner la bai'a et c'est obligatoire de la donner au dirigeant sur l'écoute et l'obéissance, c'est-à-dire sur le fait qu'on va écouter et obéir lorsqu'on choisit quelqu'un pour être l'imam ou le dirigeant pour les musulmans, selon le Coran et la Sunna. Hein, sur le Coran et la Sunna. Et ceux qui lui donnent la bay'a, ça va être les gens de Ahlul Hilli wal Aqd. Ça va être les gens qui ont, euh, disons, de l'influence parmi les ulama et parmi les responsables de la société, parmi les responsables des musulmans, des gens qui ont une, des responsabilités dans la société et qui sont connus. Donc le cheikh il dit que les autres, ceux qui sont en dehors de Ahlul wal Aqd, euh, sont le reste des musulmans, et eh bien ceux-là, ils, sont, euh, disons, ils suivent Ahlul Hil wal Aqd. Et le cheikh il dit qu'il est obligatoire pour eux d'obéir aux dirigeants, même si eux-mêmes ils ne donnent pas la baie, c'est-à-dire on leur demande pas à eux de donner la baie aux dirigeants. Si les, les Ahlul ont donné la baie aux dirigeants, ils ont donné la aux dirigeants, ça compte pour le reste des musulmans. Et eux, euh, et tout le reste des musulmans, eux, sont pas euh, nécessaires, c'est pas nécessaire pour eux de donner la baie. on va pas demander la baie à chaque individu dans, le pays. C'est seulement euh, ceux qui sont euh, les ulama et ceux qui sont les gens qui ont des positions qui sont respectables, responsables dans la société. Le cheikh il dit parce que les musulmans ils sont considérés comme une seule jama'a et euh, disons que euh, les ulama et les dirigeants ou les gens qui ont les responsabilités qui sont à la tête de la société, ceux-là sont ceux qui, sont représentent euh, le reste des musulmans. D'accord Parce qu'on est une seule jama'a. Et nos dirigeants et nos ulama, ils nous représentent. Donc le chef il dit que ça c'est la position des salafs de cette umma, c'est comme ça qu'ils ont fait. Lorsque par exemple il y a eu la bay'a pour Abu Bakr as-Siddiq anhu, euh, et pour les autres dirigeants, c'était la même chose. C'est pas tous les musulmans qui ont donné la bay'a un par un, non ceux qui étaient les plus, les plus connus, les plus respectés parmi les Sahaba, ils ont donné la bay'a, puis ça comptait pour le reste des musulmans. Et euh, il dit que la ce c'est pas la façon euh, chaotique des, euh, des, des, gens qui appellent à, aux élections. Notre, notre dans l'islam, elle n'est pas comparable à la méthode chaotique qui est utilisée dans euh, les pays non musulmans, les pays de coffre qui utilisent les élections et également de la manière des, des, des élections qui sont faites également dans les pays arabes qui ont imité et qui ont suivi les, euh, les pays non musulmans dans leur façon de choisir leurs dirigeants. Donc eux, ils se basent sur toutes sortes de, de, de tirages, de, de, de, de choix entre eux comme ça, de faire des votes de faire des publicités fausses, mensongères pour pousser des gens ou mettre des gens au pouvoir, de faire de la fausse publicité ou bien même parfois de faire des, de dire des mensonges contre les autres, ainsi de suite, comme on a expliqué ça dans les méfaits, dans les cours passés. Puis il dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la fin, il y a plein d'innocents qui sont euh, qui payent à, la fin à cause de ça parce que <clears throat> ça fait que parfois il y a beaucoup de problèmes dans, le, dans les, la politique du pays, puis ça cause parfois même des morts, beaucoup de morts, beaucoup de, gens qui se font tuer à cause de ça dans, des pays musulmans et dans des pays non musulmans même parfois. Tandis que quand on fait la baie à la façon islamique, eh bien, au contraire, ça fait pas de tous ces problèmes-là, ça réunit les gens, ça crée des rapprochements entre les gens, et on arrive à établir la sécurité la stabilité dans le pays, euh, sans qu'il y ait toutes ces compétitions euh, et tout ces, euh, ce désordre de, de, compétition entre les groupes et les partis et les individus, et sans que ça crée tous les problèmes et sans que ça fasse couler le sang des musulmans. Ça, c'est dans le livre Al-Ajwiba Al-Mufida. Oui, Harry. Ça, c'est au début au tout début, parce que en fait, qu'est-ce qui s'était passé, si je me souviens bien, il y avait, euh, il y avait les Ansar qui s'étaient réunis à cet endroit-là, de Bani Saqifa. Et puis, euh, ils voulaient choisir le khalifa entre eux. Puis Abu Bakr est venu avec Omar, anhu, et puis euh, ils, ont, ils ont dit, cette affaire, elle doit être parmi les, parmi Quraysh, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le, le, les imams doivent être de Quraysh et à cause de ça ils ont donc les Ansar ils ont, ils ont euh, quand ils ont entendu ça ils ont dit d'accord dans ce cas-là on va prendre un khalifa parmi les gens de Quraysh et puis ils ont choisi Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu mais les, détails de l'histoire il faut retourner dans Sahih al-Bukhari et dans les hadiths authentiques vous allez voir les détails de cette histoire mais c'est juste pour dire que c'est pas nécessaire que tous les gens de Ahlul Hill wal Aqd soient d'accord ou soient présents puis qu'ils aient donné la, la bay'a. L'important c'est qu'il y ait euh, il y ait eu une bay'a de la part d'une partie des gens de Ahlul Hill wal Aqd et ça y est, ça compte pour le reste. آه ensuite الشيخ dit قلت فتبين أن الإجماع على خلاف ما زعمته آه على خلاف ما زعمته ولكن الذي جعلك تنقل هذا الكلام المخالف لمذهب السلف وعلماء الإسلام وأخذك بالنظام الانتخابي والدعوة إليه في مسألة, في مسألة وقضية الإمامة وتوضيح ذلك في الملاحظة الرابعة donc euh, il va clarifier dans le quatrième point euh, يعني les raisons pour, les, pour lesquelles euh, il a contredit Euh, Zendani a contredit la voix de Ahl-Sunnah al Jama'a et le mazhab des Salaf à ce sujet-là, comment on choisit les dirigeants et pourquoi il a choisi euh, la méthode de la démocratie des élections et pourquoi il a appelé à cette voix là et euh, aussi pourquoi il a contredit l'Ijma'a à ce sujet-là. On va clarifier ça dans ce point-ci. Le point numéro 4, il dit « al-majlis al-nuwab هو الخاصة الذي يرشح للأمة من رأس من من يرأسها. Donc, il, lui, qu'est-ce qu'il fait, Zindani Il dit que la, la, la qui est donnée pour les gens en particulier, ceux qu'il considère lui comme étant Ahlul Hill wal Aqd en fait, c'est pour eux, pour lui c'est les députés. Ça c'est eux qui donnent la bay'a khassa. Et c'est eux qui vont choisir pour la Ummah qui va être leur chef. le chef il, il, il clarifie ce point-là dans les paroles de Zundani. Il dit أقول إن هذا القول يوضح سبب نقلك للإجماع المخالف لمذهب السلف الذي تقدم وذلك حتى يتنسى لك الأخذ بالنظام الانتخابي في أن الشعب العامة وهو الذي يرشح الخاصة وهم أهل الحل والعقد المتمثلين في مجلس النواب ثم إن جعلك من مجلس النواب الذي هو خلاصة الأفكار ومشارب الشاب بمثابة أهل الحل والعقد الذين تقدم ذكر صفاتهم جناية على الأمة إنني أقول يا عبد المجيد اتق الله اتق الله ربك في كل ما تقوله وتؤصله وأعطي القوس باريها آه، في هذا الأمر فإن لكل علم رجاله ومختصيه فلا تقحم نفسك فيما لا علم لك به رحم الله امرئا آه، عرف قدر نفسه فإن اليوم عمل فإن اليوم عمل لا حساب وغدا حساب ولا عمل Donc le chef, il, il, il explique ici que <coughs> euh, يعني إن هذا القول يوضح سبب bon, cette parole de Zindani, elle clarifie la raison pour laquelle il a ramené il a inventé cet ijma hein, qui est contraire à la voie du madhab des, hein, quand il a dit qu'il faut qu'il y ait la bay'a des en général, des gens en général, puis la bay'a khafa. Pourquoi Parce que pour lui, al-khafa c'est les députés, puis al-amma c'est les musulmans, le reste des musulmans. Donc, qu'est-ce qu'il essaie de faire en fait C'est qu'il essaie de faire rentrer ça dans le système démocratique pour que ce soit en accord avec la démocratie en disant que euh, le peuple c'est al et eux ils choisissent, ils, ils vont élire ceux qui sont les, les, les, gens spécifiques ou particuliers qui vont choisir le dirigeant Al-Khassa. Donc, et ils disent, ils disent que les députés sont ceux qui sont Ahlul wal les représentants dans la Chambre des députés. Et, et euh, il a fait de la Chambre des députés, euh, ceux qui sont représentés par Ahlul Hil malgré qu'on a expliqué dans les cours passés les réelles caractéristiques qui doivent être présentes dans ceux qui doivent composer Ahlul Hil puis on a vu que ces, gens-là, ils ne possèdent pas ces qualités-là, puisque ce sont des gens qui ont toutes des idées mélangées, qui sont tous un mélange de toutes les idées qui sont présentes dans la population et dans le peuple, et qui ne se retournent pas nécessairement au principe de la Rida. Donc il dit, oh Abdul je te dis de craindre Allah dans ce que tu dis, dans ce que tu établis comme fondement, et euh, ne rentre pas dans qu'est-ce que tu n'as pas de connaissance. Hein, tu dois connaître ta limite, hein, parce que dans cette vie maintenant, tu travailles, tu fais les actions, mais demain ce sera un jugement et il sera trop tard pour agir. Donc chaque personne a une science et a son domaine spécifique hein, dans lequel il, il, il doit parler. Toi, si toi si tu parles de la charia alors que c'est pas ton domaine, eh bien sache que tu t'avances dans des choses dangereuses pour toi. Après le chef il dit Al-Mulahadatul Khamisa قال والذي يقول أنا ما إلي كأنه يقول تغرق اليمن وإلا تصلح وإلا تفسد أنا ما إلي ها وإلا تصلح وإلا تفسد أنا ما إلي نقول له أين أنت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم إن أمر المسلمين من أهم أمورهم أهل الشورى الذين يشاورون سيشاورون الحاكم الذين سيقولون له هذا صواب وهذا خطأ وهذا صلاح وهذا فساد وهذا أهم أمور آه، أمورهم فالاعتراض عنه هو تقصير بالاهتمام بأمر المسلمين Donc il dit Abdelmajid al-Zindani que il dit celui qui dit moi c'est pas mes affaires que le, le Yémen se noie c'est pas mon problème que le Yémen soit réformé ou que le Yémen, le Yémen soit corrompu ça c'est pas mon affaire donc celui qui dit ça alors, qu'est-ce qu'il fait avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Celui qui ne s'occupe pas des affaires des musulmans, alors il n'est pas un des leurs. Hein? Donc, il dit que les, affaires des musulmans, ça c'est euh, le, plus important, parmi les choses qui les concernent. Les gens de la Shura, les gens de la Shura, ils vont se consulter euh, avec le dirigeant et ils vont lui dire, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est la façon comment ils font leurs choses entre eux. Donc, de se tourner, détourner de, ce système de démocratie, c'est comme si en réalité tu t'occupes pas des affaires des musulmans. Ça, c'est Abdul-Majid Zendan, il utilise cet argument-là pour essayer de dire que si tu t'occupes vraiment des questions qui ont rapport avec le bien des musulmans, tu dois rentrer dans les élections. Le chef, il répond, il dit, « Il dit j'ai deux points à, à, dire à propos de ce que tu, as dit là. الوقفة الأولى قولك والذي يقول أنا ما إلي أقول لعل لعلك تشير بكلامك هذا بكلامك هذا إلى من يذهب إلى تحريم الانتخابات من من علماء الدعوة السلفية وهو الصواب كما تقدمت الأدلة كما تقدم بالأدلة البينة فهم بحمد الله أكثر الناس اهتماما بأمور المسلمين منذ القدم خصوصا ما يتعلق بأمور الدينية آه، والتي بصلاحها تصلح سائر الأوضاع والأحوال فكتبهم شاهدة بذلك والتي لا أظنها تخفى على مثلك أو عن مثلك أفليس هذا هو عين الاهتمام بالمسلمين فكيف تتهم من من, من يقتفون أثر السلف الصالح بهذه التهمة الجائرة الظالمة le cheikh il dit euh, premier point euh, quand tu dis celui qui dit à moi ça m'intéresse pas de savoir qu'est-ce qui se passe le, la, les, les, qu'est-ce qui va arriver aux gens des choses de ce genre est-ce que tu euh, on dirait que tu voudrais parler de quand tu parles de ces gens-là on dirait que tu es en train de, de dire que c'est ceux qui interdisent les élections parmi les ulama de la da'wa salafiyya. Hein, alors que ce sont eux qui sont sur la position correcte, selon les preuves claires qu'on a présentées déjà. Donc, alhamdulillah, ce sont eux qui ont le plus d'intérêt pour qu'est-ce qui, se passe aux musulmans, comme on l'a déjà expliqué, et en particulier les choses qui ont rapport avec les questions religieuses, hein, que si on les corrige, eh bien tout le reste de la situation et des, des, états des musulmans vont se corriger. Donc, euh, on voit leurs livres qui sont des témoins de ça, dans le sens que les ulama de la da'wa salafia, ils ont écrit des livres qui, qui démontrent qu'ils ont un intérêt pour la situation et pour les choses qui arrivent aux musulmans. Et donc, je crois que euh, ces livres-là ne, ne te sont pas euh, inconnus, tu les connais. Donc, est-ce que c'est la façon dont dont ces ulama ils agissent en écrivant ces livres et en expliquant la religion pour les musulmans, ne crois-tu pas que ça c'est le, le signe que c'est vraiment eux qui ont un intérêt pour les musulmans Alors comment tu peux les accuser hein, alors qu'ils suivent la voie des salaf salih Comment tu peux les accuser de cette accusation injuste de, de dire que c'est comme si ils n'ont pas d'intérêt pour ce qui arrive à la Ummah. et comme deuxième point, آه، الوقفة الثانية قولك آه، نقول له أين أنت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم أقول بل أين أنت من بيان درجة الحديث الذي تستشهد به أما علمت أن الحديث في درجة الموضوع أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه ليس لك علم أم أنه ليس لك علم في الحديث ناقة ولا جمل إنما استدلت به لغرض سياسي والله المستعان le cheikh il dit euh, en ce qui concerne le deuxième point tu te bases sur sur euh, il dit par exemple Zendani euh, que tu vas dire à la personne qui dit euh, qui, qui, dit par exemple qu'il veut pas qu'on rentre dans les élections, dis à cette personne où est-ce que tu te trouves, où est-ce que tu te situes par rapport au hadith du prophète sallam qui dit pour euh, celui qui ne s'occupe pas des choses des musulmans ou de la situation des musulmans ou des affaires des musulmans, il n'est pas un des, il ne fait pas partie d'eux, il n'est pas des de, leurs. Alors, lui, le chef, il répond, il dit, et toi, où est-ce que tu te tiens par rapport, ou dans, la, dans, le, dans par rapport à la clarification du degré de ce hadith euh, que tu mentionnes comme témoignage ou comme preuve. Alors que, euh, il dit, ne sais-tu pas que ce hadith-là est, du degré des hadiths qui sont maudou, c'est-à-dire qu'il est fabriqué, ce hadith-là, il, est mordo, il n'est même pas authentique. Hein Donc, il dit, euh, il est, c'est un mensonge qu'on a inventé sur le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tu n'as aucune science de, dans le hadith, tu n'as aucune connaissance dans le domaine du hadith, hein, tu, te, tu te bases uniquement sur ce genre de hadith-là pour des intérêts politiques. Tu mentionnes des hadiths authentiques, tu dis que c'est le prophète sallam qui l'a dit pour des intérêts politiques parce que le hadith il est, il est mondou, il n'est pas, il est pas du tout authentique. Le cheikh il dit ensuite, Allah al-Musta'an, il dit قال الشيخ الألباني رحمه الله لأن هذه الأحاديث من الكثرة مع الأسف الشديد بحيث تعد بالمئات بل الألوف فماذا يقول القارئ الكريم في الأحاديث الأخرى التي وضعها أناس آخرون لغايات مختلفة وأغراض متباينة منها السياسة ومنها العصبية الجنسية والمذهبية Donc le cheikh dit que euh, Cheikh al-Albani il dit dans euh, al-Da'ifa wal-Mawdu'a wa al le volume 1 à la page 6, hein, il explique, il dit que ces hadiths sont très nombreux, malheureusement, même ils arrivent à des centaines et même des milliers de hadiths euh, qui sont fabriqués ou qui sont faibles. Alors qu'est-ce que tu vas dire toi le lecteur hein, au sujet des autres euh, qui ont fabriqué des hadiths Hein, pour d'autres raisons différentes comme des intérêts euh, politiques ou bien des intérêts de nationalisme ou bien de, partisanisme, et des choses de ce genre, de vouloir suivre un madhab aveuglément et pour défendre son madhab, ils inventent des hadiths pour glorifier leur madhab, ou bien ils inventent un hadith pour dire notre origine ou notre, notre nationalité ou notre ethnie est meilleure que votre ethnie, Ça, c'est des gens qui ont inventé des faux hadiths pour essayer de supporter ça, pour la fierté, des exemples comme ça. Donc le cheikh il mentionne par la suite il dit إليك الكلام باختصار عن هذا الحديث فقد أخرجه الحاكم في في مستدركه في مستدركه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح وهمه من أصبح وهمه غير الله فليس من الله في شيء من أصبح همه غير الله فليس من الله في شيء ولم ومن لم يهتم ومن لم يهتم للمسلمين فليس منهم في سنده إسحاق بن بشر أبو حذيفة قال فيه الذهبي تركوه وكذبه علي بن المديني euh, ici Euh, le cheikh dit que ce hadith, en résumé, on va expliquer qu'il a été rapporté par Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak, hein, Mustadrak de l'imam Al-Hakim. Ça c'est rapporté dans Mizan al-I'tidal dans le volume 1 à la page 184. Euh, non, non, ça c'est, euh, oui c'est ça, après, il dit que c'est rapporté selon Ibn Mas'ud, que le prophète a dit, celui, euh, quand il se lève, son, son, son souci est autre que Allah wa il se soucie d'autre chose que d'Allah subhanahu wa alors il n'a rien à voir avec Allah. Et celui qui n'a pas d'intérêt pour les, pour les musulmans, alors il n'est pas un des leurs. Ouais, celui quand il se réveille, son souci c'est autre chose que Allah, alors il n'est pas d'Allah. Et celui qui, se, qui ne s'occupe pas des musulmans, ne se préoccupe pas des musulmans, alors il n'est pas, il n'est pas un des leurs. Oui, c'est ça. Tu vas dans les mosquées. Bon, quand il y a eu l'affaire à la Palestine, là, dernièrement, je suis allé prier du mois à MCQ. Le gars, il s'est levé, il a dit ce hadith-là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Il joue, il joue avec la religion. <laughs> Dis-lui, alors si le, alors <laughs> الاتفاق c'est d'être d'accord si là c'est une miséricorde alors de se mettre d'accord c'est un châtiment ok les chouyouk, ils ont, les ulama ils ont dit dans cette, dans cette isnad il y a un rapporteur qui s'appelle Ishaq ibn Bishr Abu Hudayfa et l'imam al-Dahabi, il dit dans Mizan al-I'tidal, volume 1, à page 184, euh, il dit que les rapporteurs ont, laissé, ont, abandonné celui-là. Ils l'ont laissé. Tarakou. Et euh, ils l'ont traité de menteur. Ali, Ali ibn al-Madini, qui est un des grands ulamas, euh, un des grands ulamas de hadith parmi les imams des salafs, hein, il a dit que c'est un menteur. Et Ali ibn al-Madini, c'est un des grands ulama de Jarh al-Ta'dil. Ok Après le chef, il dit وقال الدار قطني كذاب متروك. Ok أي نعم. euh, akutni il a mentionné dans Ad-Du'afa wal-Matrukim, la, la, page 142, au sujet de celui-là, hein, au sujet de ibn Bishr, Abu Hudayfa, il a dit c'est un grand menteur, il est abandonné, on l'a délaissé celui-là, on n'a pas pris ses hadiths. Hein, aujourd'hui, là, c'est comme je disais, il y a des Ikhwan, ils vont mentionner ces hadiths, ils savent que c'est pas authentique, ils le disent quand même, ils l'utilisent, ils disent pas ils disent le prophète sallallahu a dit, celui qui ne s'occupe pas des, choses de ma ou des affaires des musulmans, il n'est pas un de leurs. Le prophète sallallahu n'a jamais dit ça, c'est un hadith maudou, c'est un hadith fabriqué. Et euh, non seulement ça, mais il le mentionne à chaque fois qu'il y a des problèmes, comme par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en Palestine, et ainsi de suite. Hein Mais le hadith, il est daïf, de toute façon, il est maudour. Donc comment ils se basent sur ça pour essayer de justifier leur idée Le cheikh il dit, euh, <clears throat> ensuite, وقد ورد الحديث بلفظ من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم أخرجه الطبراني من حديث حذيفة ابن اليمان euh, il, a, il, a, été rapporté également ce hadith dans une autre, euh, dans un autre euh, d'une autre façon, parce que la première, euh, la première, la première narration c'était Man lam yahdam lil muslimin minhum. Celui qui ne s'occupe pas pour les musulmans, alors il n'est pas un des leurs. Et la deuxième narration c'est Man la yahdam bi Ça c'est rapporté par At-Tabarani selon Hudayfa ibn al-Yaman. Et euh, <clears throat> dans الروض الثاني إلى المعجم الصغير للطبراني au volume 2 à la page 131 الشيخ يقول وفي, رواية وفي هذه الرواية علتان الأولى عبد الله ابن أبي جعفر الرازي والثانية أبوه عيسى ابن ماهان قال ابن حجر في عبد الله ابن أبي جعفر صدوق يخطئ وقال أيضا في أبيه صدوق سيء الحفظ خصوصا عن المغيرة فعلى كل فالحديث بهذه العلل لا يثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانظر إن شئت السلسلة الضعيفة للألباني آه، فبين فبناء على ما تقدم يتبين بطلان رمي السلفيين بما رميتهم به من عدم الاهتمام من من عدم الاهتمام بأمور المسلمين والله المستعان Donc le cheikh il dit que Ibn Hajar, euh, en fait dans cette narration, il y a deux problèmes. Le, la premier, le premier problème c'est un narrateur qui s'appelait Abdullah ibn Abi Ja'far al-Razi et le deuxième c'est son père qui s'appelait Issa ibn Mahan. Euh, Donc, le cheikh dit euh, que le, Hafiz ibn Hajar, il a dit au sujet d'Abdullah ibn Abi Ja'far qu'il est euh, mais il, fait beaucoup d'erreurs, il fait des erreurs. un yurti, ça c'est dans al taqrib euh, à la page 497. Euh, Et ça veut dire qu'il n'est qu pas authentique ça. un yurti, ça veut dire qu'il n'est pas ça, il n'est pas, ses hadiths sont pas euh, sont pas, ils sont faibles. Et quand il dit, euh, aussi selon son père, hein, il, est, il, est, il a une mauvaise mémoire, en particulier quand il rapporte selon Al-Mughira, selon Et c'est la même, la même référence euh, à la page 1126. Donc, euh, le cheikh il dit, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller dans Silsilat al-Hadith, al sahih al-Albani, euh, al-Da'ifa al-Albani, pardon. Et euh, c'est le volume 1 à la page 322-323, ok Et il parle de ce hadith-là, là-dedans, et on voit que ce hadith-là, il n'est pas authentique. Hein? Il ne peut pas être attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si on se base sur qu'est-ce qu'on a expliqué, euh, on voit que les accusations contre les salafis qui ont été faites par euh, Abdul Majid dans cette, euh, dans cette euh, parole-là qu'il a dit, du fait qu'il ne s'occupe pas des, que si on ne rentre pas dans les élections, ça veut dire qu'on ne s'occupe pas des affaires des musulmans, on voit que ça c'est faux. Après le cheikh il dit, comme sixième point, <clears throat> إذا euh, إذ الوكالة والوكالة طريق لتحقيق المصالح آه، المقاصد الشرعية ولإسقاط التكاليف الشرعية عن عنقك. عبد المجيد الزنداني كيف كيدي ديك يفاد الوكالة. الوكالة. كيف بور تعبير الوكالة؟ C'est euh, quand tu quand tu donnes à quelqu'un, euh, non, toi tu as un problème entre le qaf et le kaf. Tu fais, tu fais, hein Tu vois Toi quand je dis, quand je dis tu, toi tu entends <laughs> Ça se peut. Parce que lui, il mélange toujours le mot, le mot. Ça, Seulement le mot il est écrit en arabe. Al-wakala. C'est pas wakal wakala, al-wakala. Il y a un alif. Donc al-wakala, et puis il y a un tamarbouta à la fin en passant. Wakala. <coughs> De rien. Al-wakala, c'est quand tu donnes à quelqu'un une, euh, comment je pourrais dire, une gérance. Non, non. C'est comme si tu donnes à quelqu'un euh, la charge de, s'occuper de ton commerce. Ou de oui, c'est ça. Euh, tu as, un immeuble, tu dis, bon, euh, je, te, je la mets à ton nom c'est toi qui, qui vas en être euh, le gérant pendant mon absence, ou quelque chose comme ça. C'est toi qui es tu es un garant, c'est ça. C'est pas garant Un mot exact, hein En tout cas, il ne me vient pas pour l'instant. Mais c'est pas grave, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, lui, Zendali, qu'est-ce qu'il essaie de faire comprendre C'est que quand tu mets ton vote là, et que tu donnes euh, ton vote pour une personne, eh bien, c'est comme si tu as donné une wakala à cette, personne qui va être élue, pour que lui, lui c'est lui maintenant qui va être responsable de toi. Maintenant, toi, tu n'auras plus de charge sur ton dos à toi, c'est lui qui va être responsable à ta place des obligations de la charia. Donc, donner le bien et d'interdire le mal en ton nom. Et donc, euh, il t'enlève la charge de la charia sur ton cou. Et le chef il répond à ça. Il dit قلت الرد على قولك من خمسة أوجه الوجه الأول ما أشبه كلامك هذا بحال وعليكم السلام ورحمة الله بحال مشايخ الصوفية الطرقية الذين يسقطون التكاليف الشرعية عن أنفسهم لشيخ cheikh on va répondre à ce gars-là de 5 points, de 5 points de vue ou de 5 façons. il dit quand je t'entends dire ça là, que tu vas donner, que tu compares les élections, tu les compares à al la sharia, et tu dis que la personne une fois qu'elle a voté, c'est quelqu'un qui va avoir cette responsabilité là hein, à ta place. <coughs> Euh, d'ordonner le bien et de le mal, puis toi tu vas être déchargé, tu vas plus avoir cette charge sur toi de le faire, c'est comme si lui il va le faire à ta place. Il dit ça, ça ressemble beaucoup aux paroles et à la situation des shuyukh dans les turcs soufis. Hein. Les soufis, quand le mourir, il vient et il donne son allégeance au, chef pour devenir son mourir et tout, le chef, il lui dit écoute, non là, c'est moi qui vais être responsable de toi au jugement dernier, c'est pas grave, maintenant tu peux, je vais te mettre, je vais te faire rentrer au paradis sur mon dos. Hein T'as pas besoin t'as pas besoin de, de t'as plus besoin de, de t'énerver avec la, les, obligations et les interdictions. Moi, je vais porter tes péchés, moi, à ta place. Et je vais, je vais porter les charges à ta place. Et il y a même des, des dans certains pays musulmans, il y a des soufis. Qu'est-ce qu'ils font euh, Ils font même pas la prière ni le jeûne. Ils disent que le cheikh les a excusés de prier ou de jeûner. Pourquoi Parce que euh, ils ont comme obligation de servir le cheikh et donc, étant donné qu'ils servent le chien, ça y est, ils n'ont plus besoin maintenant de prier ou de jeûner. Hein? Hein? Ah, ils vont aller voir un autre chien. <laughs> si le chien, si le il meurt, ils vont, il y a un successeur. Ouais, c'est ça. Son, fils qui va prendre la place. Ouais, un chien, un truc comme ça. Oui, c'est ça. On a, on a vu, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, on a, en, Algérie, en Algérie, il y a une tariqa qui s'appelle Al-Tijaniya. Elle est, elle est, le, le fondateur de cette tariqa, il est né dans le sud de l'Algérie, dans le désert, dans un village qui s'appelle Ain Mardi. Et euh, <coughs> après, après sa mort, il y a des gens qui ont repris la tariqa. Plus tard, il y en a un d'entre eux, je ne me rappelle plus son nom, c'était Ahmed quelque chose, Ahmed Tijani, en tout cas. Euh, lui, il, a, je ne sais pas, il s'était enfui, il, avait été exilé à un moment donné quelque chose, puis il a rencontré une fille en France, c'est une fille française, puis elle s'appelait eurélie Picard, hein, une fille de, une fille de, de, de soldat ou de, hein, <laughs> Aurélie Picard. Aurélie Picard. <laughs> Hmm. Non. Eh bien, il s'est marié avec elle, il elle est venue avec lui habiter dans le désert, dans son village. Et puis, euh, c'est elle qui est devenue la, la, la, la chef de, de sa, de sa tariqa. C'est ouais, c'est une chrétienne catholique. C'est l'évêque, l'évêque euh, français qui l'a mariée avec euh, le, le, le soufi, le cher soufi. Puis, elle est devenue euh, responsable de la tariqa par la suite, son, il est mort et s'est marié avec son frère. Hein? Elle, a, elle, a, elle, a, continué, c'est elle qui était à la tête de la tariqa pendant un bon bout de temps. Hein? Euh, donc c'est pour dire, euh, elle, a fait, elle a rendu plein de services hein, à, la France pendant ce temps-là, elle, elle, a été décorée par la France, plein de médailles qui lui ont donné, la, la croix de, de je sais pas quoi, la croix de lui a donné plein, oui, la croix chevalier et tout. Et puis, et puis après, ils ont dit que c'est grâce à cette tariqa qu'ils ont réussi à, à, euh, à, rentrer en Algérie et à s'installer, parce que la tariqa tidjaniya ont aidé les Français pour s'installer en France. Et à chaque fois qu'ils ont des célébrations de euh, commémoration de, de la la, la qu'est-ce qui s'est passé dans, avec les Français et tout. Et puis ils, euh, ils, ont dit on remercie la France et tout. Et puis on, on, on est content que nos, nos, nos, ancêtres, c'est-à-dire les, les, les, successeurs de la les, les, les premiers successeurs de la Tariqa, ils ont choisi d'aider la France, ils ont fait une bonne chose et ils remercient la France pour le fait que euh, la France soi-disant est venue puis les, les, a choisis. En tout cas, tout ça, ça a été documenté dans les livres. Et ça montre que, ça, ça montre quoi Ça montre une chose que quand des gens n'ont pas une aqida, eh ben c'est ça ce qui arrive. Aujourd'hui, cette femme, Nourili Pika, elle a encore sa kubba, hein, dans le village là, où elle est enterrée, et ils la considèrent comme une sainte. Ils vont la visiter dans sa tombe et tout, avec à côté de son mari et, et, elle est morte catholique, chrétienne, s'est jamais convertie à l'islam. <laughs> Donc euh, c'est pour vous dire, et même il y a des fatwas des ulama qui disent que les Tidjani, à euh, Cheikh, euh, Cheikh il a une fatwa, il dit les Tidjani, ne sont pas des musulmans. <laughs> Parce que leur aqida, n'est pas la aqida de l'islam. Leur aqida, c'est des aqida kufri. Ils disent qu'ils ont une salat qu'ils apprennent qui s'appelle salat al-fatih. Ils disent que cette ils disent que cette salat, si tu la dis, elle vaut 6000 fois la lecture du Coran.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 وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه فليس من أجناس المحرمات أعظم, من أعظم عند الله منه ولا أشد إثما وهو أصل الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم ولهذا اشتد نكير السلف على والأئمة لها <coughs> وصاهوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا من فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغ ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة البدع وهدمها للدين آه، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد إلى آخر كلامه آه، رحمه الله le cheikh il mentionne ici, euh, par, quel, par quel livre et par quel sunna tu inventes des choses à propos d'Allah et tu veux faire tomber les obligations euh, de, la, de la charia du, du peuple, tu veux leur enlever ces obligations-là. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah dans le verset 33 dans Surat Al-Araf, lorsque Allah dit, dit au Muhammad, je t'interdis, إنما <coughs> mon Seigneur a uniquement interdit les turpitudes ce qui est, celles qui sont apparentes et celles qui sont cachées Wal-afn, bari c'est-à-dire le péché et la transgression et l'injustice sans aucun droit et d'associer avec Allah ce au sujet de quoi euh, il n'a révélé aucune autorité et de dire à propos d'Allah ce que tu ne sais pas. Donc l'imam Ibn qayyim il dit de parler à propos d'Allah sans science, des choses que tu ne sais pas, ça c'est la plus grande des interdictions euh, que Allah a interdit et le plus grand parmi les péchés qu'il a mentionnés dans ce verset. Parce que le fait de, de mentir à propos d'Allah, ça implique que tu vas attribuer à Allah ce qui ne lui convient pas et que tu vas changer sa religion Hein, tu vas changer sa religion que tu mens à propos d'Allah, tu égares les hommes. Les hommes, ils, si, les hommes, comment ils vont savoir que tu mens à propos d'Allah qui, qui pourrait s'imaginer que quelqu'un allait mentir à propos d'Allah hein? euh, euh, euh, Qu'est-ce qu'il dit dans Surat al-Jinn Allah subhanahu وأنا ظننا أن لا تقول أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا on ne croyait jamais que ni un djinn ni un homme aurait posé dire un mensonge à propos d'Allah C'est pour dire, de dire un mensonge à propos d'Allah, c'est grave, hein, parce que les gens se basent sur le mensonge par la suite et ils s'égarent, et ils égarent les autres. Donc, ça c'est, euh, tu changes la religion d'Allah, tu nies ce qu'il affirme et tu affirmes ce qu'il nie, hein, et tu, et tu, euh, tu, tu établis ce qu'il a, ou tu réalises ce qu'il a annulé, ou tu confirmes ce qu'il a annulé et tu annules ce qu'il a confirmé. Hein. Donc ça, c'est pas des choses qui, il n'y a pas de choses parmi les choses interdites qui sont plus graves pour, à propos d'Allah que de mentir. Il n'y a pas de plus grand péché que ça. Il n'y a pas rien de plus grand pour Allah que de mentir à son sujet. Hein. Il n'y a pas de plus grand péché que ça. Euh, c'est la base du coffre et du shirk. C'est le, mensonge à propos d'Allah, c'est ça qui est à la base du coffre et du shirk. Le, mensonge à propos d'Allah. Et il dit, ça implique que tu mens contre Allah hein, comme on a dit tout à l'heure, et il dit que toutes les innovations, tous les égarements sont basés sur le mensonge à propos d'Allah. Toutes les bédards qui égarent dans la religion à la base sont, sont basées sur le fait de dire à propos d'Allah ce que tu ne sais pas. Et euh, les salafs et les imams de l'islam, ils ont toujours dénoncé ce genre de choses-là, hein, et ils ont crié contre ceux qui amenaient des innovations dans tous les pays sur la terre, peu importe. Et ils ont averti contre leur fitna hein, de la façon la plus sévère. Et ils ont été jusqu'à la limite dans la dénonciation de ces péchés-là. Et ils ont même dépassé dans leur façon de dénoncer les bid'ah, ils ont dépassé dans leur interdiction euh, des péchés ordinaires, de l'injustice et de la transgression. Parce que pourquoi Parce que le mal qui vient des innovations, c'est plus grand et plus dangereux que les péchés seulement. Hein, les les c'est plus grave que les péchés seulement parce que, comme on l'a souvent expliqué, quelqu'un qui va faire une bid'ah, il adore Allah et s'imagine qu'il se rapproche d'Allah, et pense qu'il fait du bien. Donc il ne veut pas se repenser parce qu'il pense qu'il va faire quelque chose de bien. Tandis que celui qui, euh, celui qui est en train de faire quelque chose de haram, il boit de l'alcool ou fait quelque chose d'autre qui est haram, lui il va jamais euh, penser que Allah aime qu'est-ce qu'il fait. Il sait que Allah aime pas ça et il a le remords dans son cœur et il veut se repentir. Donc ça c'est l'exemple de la parole que le cheikh a mentionné à ce sujet-là. Ensuite le cheikh dit ولا ينبغي عند قولك هذا إلا أن أذكر هذا الحديث إلا أن أذكر الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب <clears throat> ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر الناس أو في أمر الرجل التافه في أمر العامة Euh, oui c'est ça. Donc euh, le cheikh il dit, et j'ai pas besoin de rajouter plus de paroles que de mentionner le hadith rapporté selon l'imam Ahmad Ibn Majah, euh, selon, euh, rapporté par Ahmad Ibn Majah selon Abi Hurairah anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va venir pour les gens des années trompeuses celui qui ment va être traité de véridique. Celui qui, euh, celui qui est véridique va être traité de menteur, celui qui est menteur va être traité de véridique. On va faire confiance au traître et on va traiter de traître la personne digne de confiance. Et les gens, les, les vont parler. Les gens ont demandé au prophète sallallahu qui sont les Rouaybida et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est des personnes insignifiantes qui parlent des affaires générales, qui parlent des affaires des gens, hein, des choses qui sont générales, qui concernent le, les affaires des gens. Donc ça c'est des gens, ces gens-là ils vont parler à vous... Oui, ça c'est un hadith qui est sahih. Il est dans Sahih ibn Majah. Donc le chef il dit, euh, on, vit dans cette époque-là maintenant peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des mensonges, les gens le croient. Et, des gens qui mentent, les gens le croient, les gens qui, disent la vérité, les gens ne le croient pas. Ils font confiance à celui qui le traite, et celui qui est, euh, celui qui est honnête, ils ne lui font pas confiance. Beaucoup de gens, ils le rejettent. Beaucoup de choses comme ça qui se passent. Le cheikh dit, « Wa fi wa fi euh, Ahmed, as-safih » يتكلم في أمر العامة c'est-à-dire la personne insignifiante, elle parle des choses des, euh, des gens, des gens, des musulmans, elle parle des choses des gens amma, je sais, il veut probablement, je ne sais pas ce qu'il veut dire ici al-amma, mais al-amma ça veut dire les gens ordinaires, les gens généraux, hein, d'habitude c'est ça. Le cheikh il dit, وقال الشيخ فاضل الفاضل المقبل رحمه الله إن هذا الرد القوي يدل على بطولة بطولة المؤلف جزاه الله خيرا مما رد الباطل على أصحابه مع كمال الصراحة جزاه الله عن, عن الإسلام والمسلمين خيرا il dit que le cheikh là Cheikh Moukbil il dit que la personne qui a écrit cette réfutation là il a vraiment écrit cette euh, réfutation avec beaucoup de force, beaucoup de courage hein. il a réfuté le mensonge de la personne qui ment avec une, une c'est-à-dire avec une franchise directe et claire. Donc Allah le remercie pour ce qu'il a fait, hein, qu'il soit remercié pour l'islam et les musulmans dans le bien, pour le bien qu'est-ce qu'il a fait. Donc euh, il a, vous l'avez, il a été direct et clair. الوجه الثالث أن قول إن قولك هذا فتح بابا لأهل المعاصي والمنكرات في استمرارهم على غيهم آه، وتركهم للفرائض والواجبات إذا طبقوا نصيحتك لهم أن يختاروا وكيلا عنهم في دائرة الانتخابية لأنه إذا بذلك إسقاط إسقاط للتكاليف الشرعية من أعناقهم troisièmement, euh, quand tu dis ça, tu ouvres la porte aux gens de faire des péchés, des choses haram, des choses mauvaises. Ils vont continuer dans leurs péchés Hein, ils vont abandonner les choses obligatoires parce que tu leur as donné la nasiha de, de choisir quelqu'un qui va les représenter, hein, qui va s'occuper de, de, leurs affaires dans les questions d'élection. Donc ça veut dire que après eux ils auront plus, ils vont pas qu'ils ont plus d'obligation sur sur eux. Et ça c'est une porte ouverte pour le haram. الوجه الرابع إن تحقيق المقاصد الشرعية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الدين وغيرها من من المقاصد الشرعية لا تكون إلا بالعلم النافع والعمل الصالح المقرون بالعلم النافع فبهما يتم ذلك أما النظام الانتخابي فهو هدم للمقاصد الشرعية واستئصالها من جذورها لشيخ الزيت que euh, comme point numéro 5, euh, comme point numéro 4, pardon, que de réaliser les objectifs de la charia, euh, d'ordonner le bien, d'interdire le mal et d'établir la religion, et ainsi que d'autres parmi les objectifs de la charia, ça, ça, doit uniquement être fait avec la science qui est bénéfique et les bonnes actions qui sont réunies avec les, la science bénéfique. Donc, c'est comment on peut arriver à ça c'est en étudiant l'islam puis en appliquant l'islam. Mais de suivre le système des élections et tout ça, ça au contraire, ça va détruire les objectifs de la charia de la base et à partir des racines. Et comme dernier point, le point numéro 5, le cheikh il dit إن قولك بإسقاط التكاليف ليس من النظام الإسلامي فهو شيء فهو آه، ليس من النظام الإسلامي في شيء ذلك أن التكاليف الشرعية لا تسقط إلا عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ فتبين من ذلك أن النظام الانتخابي نظام مبتدع لا يمت لا يمت آه، لا يمت للإسلام بسلاح. لشيخ البنكم بوين donne 5 ta parole au sujet des obligations de la charia euh, et que tu veux les faire tomber, tu veux les enlever en te basant sur le système démocratique, il dit ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Euh, parce que les obligations de la charia, elles ne peuvent pas être enlevées de quelqu'un, excepté sauf s'il perd la raison, il devient fou, jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison, euh, ou pour un enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, ou bien une personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille. Donc ça, c'est les choses qui peuvent faire tomber la, la, responsabilité d'une personne, parce qu'il a, soit il est fou, soit il est un enfant, ou soit qu'il est endormi. Mais lorsqu'il, sinon, en dehors de ça, alors là, il ne peut pas se, il, pas se débarrasser des obligations de la charia. Et ça, c'est euh, donc, c'est la preuve que le système démocratique est un, système innové qui n'a aucun lien avec l'islam. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et puis euh, on continuera euh, la semaine prochaine. Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.